Labrīt, radio klausītāji! Ir 10 un 12 minūtes, 4. un 17. februārī. Es ceru, ka tu esi piecēlies, pamodies, padzēris kafiju, noklausījies rīta katehēzi un esi gatavs arī uh, tagad padomāt par kādu nu, svarīgu ideju. Tādu uh, gribētos teikt, pabrainstormot, padomāt. Um, uh, kā latviešu ir pa, pabrainstormot? Prāta vētra. Pa, pa, Paprāt. Paprātuļot. Paprātuļot, jā. Un šorīt paprāt, paprātuļot mums palīdzēs un arī ievirzīs uh, idejās um, Maija Krastiņa. Labrīt, Maija, nāc tuvāk mikrofonam. Labrīt! Prieks tevi atkal redzēt pie mums, rādījumā arī studijā. Tagad mēs arī varam redzēt YouTube tiešraidē. Sveiki visiem, kas ir pieslēgušies. Un, jā, Atgādināšu, ka Maija Krastiņa pie mums jau nesen ir uh, ciemojusies. Runājām par uh, zaļo dzīvesveidu, mm -hmm. jeb zero waste, zero Jā. waste uh, bez atkritumiem. Bez atkritumiem. Bet kas ir īstenībā uzreiz jāpastāsta, ka bez atkritumiem tas ir tāds gandrīz mānīgs termins, jo tā gluži jau dzīvot pilnīgi bez atkritumiem visticamāk nevienam neizdosies. Un... Um, Nu, tur neko nevar darīt. Tagad tas viņš tā iegājies, tas bez atkritumiem, bet tas īstenībā nozīmē to domu, ka vajag dzīvot ar mazāk atkritumiem un, un um, patērēt mazāk un nepārtērēt. Um, nu, nebūt uh, kāriem uz lietām, kuras mums īstenībā mums nevajag. Citiem vārdiem sakot, gribas teikt, dzīvot efektīvāk. Dzīvot efektīvāk un dažkārt varbūt atļausimies pat teikt dzīvot ar mazāku un asketiskāk. Hmm. Ka nu, mums gluži varbūt visus tos grabuļus, kur spīd, nevajag. Jā, atcerēsimies, ko Svētais Francisks par to teiktu. <laughs> Tieši tā. Vai mums tas ir vajadzīgs vai ne? Uh, jā, un šorīt tad uh, arī mūsu ideja, tas tā prāta vētra, par ko mēs gribam parunāt, uh, iesēt varbūt kādam uh, aizdedzināt uh, kādu aktīvistu draudzēs, uh, kopienās. Uh, Eh, par kādu ideju, kas radās no pavisam maza tāda sīkumiņa, var teikt, no sveču galiem. Jā. Kā eh. no sveču galiem mums radās šī ideja par eh, šodienas redzējuma tēmu? Jā, nu, pavisam nesen, ja nemaldos, um, kaut kad jā, pašā janvāra sākumā pēc svētkiem um, veikals, Zero Waste veikals Burka, bija ielicis tādu tā kā paziņam, hei, hei, nesiet mums sveču galas. Sveču gali arī ir pārstrādājumi, un viņus tad pārstrādās jaunās svecēs. Un eh, tā mēs kaut kā sākām runāt, hei, hei, iedomājieties, cik draudzēs ir daudz sveču galu. Hmm. Hmm, un es ko draudzes dara tiem sveču galiem, ko mēs parasti redzam, ka nu, draudzēs kāds rūpīgs cilvēks viņus savāc, izkasa tur ārā, saliek kaut kur vienā maizņā sakrāja. Un kas notiek tālāk ar tiem sveču galiem? Kur viņi nokļūst? Tā ir mm. mistērija. Tā to ir zin, mistērija. <laughs> To zina tikai sveču, sveču cilvēks. Varbūt kāds mūs šobrīd tieši klausās un var arī paskaidrot un pastāstīt, kur tad viņi paliek. Jā, ko jūs darīt ar sveču galiem draudzēs? Piezvaniet, lūdzu, uz rādījumu arī studiju un pastāstiet, ja jūs zinat šo nu, mistēriju. <laughs> jā, nu lūk, un tā vārds pa vārdam mums radās ideja, ka mēs taču varētu parunāt par lietu, labumu, patēriņu, pārtēriņu un apreti draudzēs. Jā, tā no maziem seču galiem mēs nonācām līdz vispār lietām, kuras varētu eh, dzīvot vairākas reizes, dzīvot efektīvāk. Vienmēr sakot, um, draudze, kā jebkura tāda maza sabiedrības šūna, kur tieks regulāri, uh, tur ir iespējas eh, lietām, iespējams, dot otru dzīvi, lietas pār, tērēt savādāk, uh, iespējams, uh, teiksim, arī tā nemest ārā dažkārt. Um, un, jā, un draudz varētu būt lielisks uh, veids, kā, mm, nu, teiksim, arī samazināt kaut kādu atkritumu daudzumu. Um, tad šobrīd tā statistika ir tāda, es jau esmu atkārtos, bet es atkārtošu vēlreiz. Mēs, um, kā valsts, mums te labklājībai augot, mums ir ļoti, ļoti pieaudzis arī atkritumu daudzums. Uh, tagad pēdējais cipars ir, ka mēs 2020. gadā uh, saražojam 478 kg atkritumu uz iedzīvotāju. Protams, reģionos tas ir stipri mazāk. Es nesen runāju ar līvāniem. Līvānos, piemēram, 180 kg tikai. Tātad reģionos, protams, situācija ir labāka, bet jo mēs esam tuvāk tādām ekonomiski attīstītām zonām un bagātāki, jo mums ir vairāk iespējas tērēt, pārtērēt un arī radīt Nu, konstatēt, ka vienā brīdī tās lietas, ko mēs esam nopirkuši, mēs viņus vairs negribam un izmest ārā. Nu, lūk, uh, Un kāpēc, eh, kāpēc nu, mēs tā ārā, vai kāpēc viņām gulēt mūsu skapjos, eh, ja mēs varētu viņus, eh, nu, jā, laist vēlreiz apritē un lietot visi kopā? Un mums, ka draudzi tam varētu būt, nu, lieliski vieta. Jo... Jā, man arī patīk tā doma, ka runa nav tikai par lietām, vai ne? Runa jau nav tikai par mantām. Jā, tā ru... doma ir nebūt tam, kurš tā kā tāds patērētājs, kurš dzīvo un tikai ai, es varu nopirkt un tad izmest ārā. Bet eh, runa ir par to, ka es varu būt tāds, nu, nu nu, sabiedrības loceklis, kas arī eh, aktīvi dalās ar lietām. Jā, kas dalās ar lietām un kas uh, ir tāds, nu, jā, kā tu teici, asketisks, pazemīgs, uh, domā par to, ko pērk un nepērk vairāk kā vajag. Un līdz ar to arī ir tāds tā kā Eh, nevis tikai par sevi domājoši, bet arī par citu cilvēku domājoši. Jā, par tuvāko. Nu, es tev mm, ir tas eh, tāds eh, stāsts, kas ir zināms bezatkritumu ļaudīm. Man liekas, ka cipars tur bija 20 minūtes. 20 minūtes ir laiks, mm, kuru viens urbis visā savā dzīvē nostrādā. Tad, tad Tieši urbis. Tiesi, jā, tur bija tieši piemērs ar urbi. Tas bija viens pētījums, um, Tas ir klasisks tāds piemērs, kad nu, jaunajā gadā mēs sakām, ho, šajā gadā es salabošu virtuvē skapīšus, beidzot man sieva eh, vai, nu, kāds tur ir lūdzis, tagad es tur to izdarīšu, beidzot nopirkšu urbi un tagad ķeršos pie darba. Pienāk janvārs, nopērts urbi, um, nu, un tad notiek dzīve, un urbis paliek skapī. Paiet desmit gadi, un es pieķēries joprojām pie tā urbi, jo, protams, nav jau, nu, dažiem vienkārši īstā lieta nekad nav gājis pie sirds, un uh, urbim vadi sakaltuši, un Urbis aizbrauc uz poligonu. Uh, un tā vietā, lai to urbi pirktu, viņi taču varētu pavisam vienkārši aizņemties no kaimiņa. Un tad, ja tu konstatē, ka tu joprojām mēnesi nes neko izdarījis, kaimiņš jau to, to urbi paprasīs atpakaļ. Jā, tas tāds labs paškontrols <laughs> <laughs> mehānisms. Jā, un jums uz, uz visu, visu, visu draudz vai desmit ģimenēm būs viens urbis. Un tas nozīmē, ka ne tikai nu, jūs samazināt to radīto nu, Uh, lietu daudzumu, bet arī atkritumu daudzumu, jo tas urbis, uh, viņš kalpos efektīvāk, ilgāk, uh, un, kas zina, varbūt ar rūpīgu lietošanu viņš maz nenonāks miskastē tik ātri. Vēl jau vairāk, ja tas urbis ir vienkārši nevis nopirkts, bet uzdāvināts. Arī jā, jā, jā, jā. Nu, taču ir tās lietas, um, Tas ir tāda iespēja arī pavasarī atbrīvoties no tāda zināma smaguma vai, vai, vai lietu daudzuma. Nu, ir, pasamies, ir kaut kādas lietas, kuras mēs nelietojam, un mums viņas ir citas mākslas, nevajag. Ir tā slavenā tāda sieviete, viņas sauc Marija Kondo, uh, kur palīdz cilvēkiem sakārtot visādas lietas. Um, un tur ir, nu, ir tā doma par to, ka, um, ja mums tā lieta ir kaut kādu laiku nostāvējusi skapī vai tā drēbe vai urbis vai vienalga, kas mums tas ir, viņš jau stāv, viņu to nevajag, nu tad šķiries no viņa, to viņu, viņš jau tikai aizņem vietu. Varbūt, ka kaimiņam tieši to lietu šobrīd vajag. Un tas arī dos tam kaimiņam iespēju uh, kaut ko nepirkt un vienkārši kādā veidā piedalīties arī tās nu, jā, lietas apritē. Nu, redz, pavasaris nāk, lielā pavasara tīrīšana varbūt arī var iedvesmot uz lielām lietām un uz kādu e, projektu, ko aizsākt arī savā draudzē. Un tas projekts varētu būt, piemēram, Nē, nu, draudzēs, redziet, draudzēs labums ir tas, ka draudzē ir tāda, nu, jā, draudzē ir sadraudzība, tā, nu, viņi regulāri tie, kas viņiem ir jau kontakti. Mm. Tās idejas, ko mēs draudzēs varētu darīt, ir, ir diezgan daudz. Mēs jau mēs varam jā, iet nu, pāris tām lietām cauri, bet, nu, piemēram, nāk pavasaris. Uztaisiet um, lietu apmaiņu kaut kādu, lietu apmaiņas nedēļas nogali. Piemēram, um, piemēram rotaļlietas. Mm. Um, kad bērni aiziet pie citiem bērniem ciemos, viņiem vienmēr patīk spēlēties tam citu bērnu rotaļlietām. Ne? Tas, tas kaut... nekas, ka pašam mājās ir uh, pilns skāpis, pilna uh, gultas apakša un, un, un bēniņu vēl pilni. Jā, ne? jo tās otras taču ir nu, kaut kas jauns. Pat ja viņas, nu, viņas vienkārši savādāks un jauns, uztaisiet kaut vai mantu apmaiņu, ro, tematisko varbūt kaut kādu nedēļas nogalu ar, ar rotaļlietu apmaiņu vai, piemēram, rudenī var uztaisīt burku banku. Ir viena, kuriem noteikti vajadzēs burkas ievārījumiem, un citi ir tādi, kuriem nu, tie ievārējumi vienkārši nav saistoši. Ja? Ir tā, tik tādas, tādas lietas un iniciatīvas, ko varētu kaut kādās sezonalitātēs, um, piemēram, veikt vai darīt, lai lietas vienkārši cirkulētu starp cilvēkiem. Tā var būt, uh, tas var būt gan draudzē, draudzes mājā, var kaut ko tādu darīt, vai vienkārši Facebook grupā, ja draudzē ir Facebook grupa tad tā var būt tā kā lietu aprite starp cilvēkiem. Tieši tā, vienkārši lietu aprite starp eh, draudzes locekļiem. Un, un draudzē, nu, kā jūs teicat, labums ir tas, ka cilvēki regulāri tiekas. Vai tas būtu vienreiz nedēļā, vai divas nedēļas vai mēnesī, bet cilvēki regulāri tiekas. Un ja kā cilvēki, piemēram, Facebook grupā vai kaut kur paziņojumi, vai kaut vai, es nezinu, pie ziņojuma dēļ, hei, hei, um, es tur darīšu to un to mājās, man vajag to un to, uh, taču kāds nākumu, uz nākamo dievkalpojumu, nākamo svētdienu var to lietu atnest. Hmm. Jā, dārgie klausītāji, tātad jūs esat eh, varbūt jau uzķēruši domu, ko mēs šorīt eh, gribam <laughs> nodot līdz jums, un arī jūs iesaistīt šajā eh, prātuļošanā, kā mēs to nosaucām redzījuma sākumā, tad droši iesaistieties Eh, ar savām idejām, ar saviem ieteikumiem un eh, rakstiet eh, īsiņas uz studiju 266, 77, 272 vai arī piezvaniet uz tālruņa numuru 67, 969, 131. Joprojām gribam dzirdēt, kur tie sveču gali paliek draudzēs, <laughs> kā arī, jā, varbūt arī tev ir kāda ideja, ko piemetināt, kā mēs varētu draudzēs dalīties ar lietām un veidot tādu kā lietu apriti uh, savā draudzē. Mums ir arī klausītāju iesūtīta izziņa jau tagad. Un tā skan tā. Man ir draugs, kurš praktiski neko nemet ārā. Līdz ar to viņam ir pilns šķūnis ar visādām vecām, sarūšē, sarūsējušām lietām, vecām avīzēm, maisiņiem. Nevisam var dot otru dzīvi. Mm -hmm. Bet kā nekļūt par krājēju, kas visu uzglabā, sakrājas kalni ar vecām lietām un reizē ņemam ārā visu, kas apnīk? Jā. Jā, kur ir līdzsvars? Kur tas līdzsvars, līdzsvars ir? ir īstenībā, nu, ir jāsaka tā, um, varbūt to es varu, tā, nevien, cilvēki varbūt mums nezinu, bet krāšana īstenībā ir slimība. Eh, ja cilvēks tiešām, tiešām krāja lietas, eh, un ir cilvēki, mēs to kādreiz var redzēt gan televīzijā, gan arī, kad braucot cilvēkiem gar mājām, ka tur viss, viss ir apkrauts ar visādām lietiņām, viss kaut kas krājas. Tā ir. Cilvēki būt krā, var būt krājēji, bet tādiem žēl ir, tā ir slimība. Un eh, tur to nevar ar vieglu roku ņemt. Um, tur droši vien, ka vajadzēs palīdzību ar krājējiem. Uh, tur ļoti grūti ir tikt galā. Bet tas nav saistīts ar, ar, ar to vēlmi īstenībā samazināt uh, kaut kādu tur atkritumu apjomu. Um, tā ir iespējams uh, psiholoģisks traumas uh, rezultāts. Visticamāk, mēs nu, esam redzējuši, ka Omīds tā dažkārt dara, ja? tur iespējams ir bijuši kaut kādas nabadzības vai kara traumas. Krāšana ir, um, diemžēl, slimība, kas ir radusies traumas rezultātā. Jā, arī man šī ir diezgan pazīstama tēma. E, tu varbūt tikko atklāji <laughs> lietu, par ko arī man pašai vajadzētu padomāt, tā krāšana. Um, sākot no iepakojumiem, sākot no e, čipsu paciņām. Es Nu, jā, to es nedaru, bet, bet es zinu, jā. ka mana vecmāma tā darīja. Jā, nu, tur neko nevar darīt. Tad, eh, mēs tur cilvēki tā bez zināšanām mēs nevarēsim palīdzēt. Krāšana tiešām ir slimība, un mēs varam tam cilvēkam tikai mēģināt viņu, eh, mēģināt pievest viņam kaut kādu palīdzību. Bet tur nedara ne dusmas, ne nosodījums. Eh, slimība ir slimība. Jā. Bet, nu, atkal, ja runājam par, par tiem, tiem cilvēkiem, kas mēģina lietām dot otru dzīvi, um, nevajag krāt mājās nekrājiet sev. Dalieties ar citiem. Mēs esam arī šeit runājuši, ka, piemēram, atnācis ar, ar, tagad ar maisu ar burkām. Ja? Uh, man arī žēl, mēs ārā burkas. Ja? Stikls ir lielisks materiāls, bet es viņu aiznesīšu uz bezatkritumu veikalu vai uz tirgu. Un, uh, tur viņš kalpos citiem cilvēkiem. Vienkārši citi cilvēki tas burkas, burkas paņems, lai tur iepildītu kaut ko iekšā. Burka ir uh, fantastiska. Un tas pats ir arī ar, piemēram, uh, cilvēki maz arī zina, ka papīra maisiņas vai barbaras vai tur rimī vai maksims, nu, jebkuri maisiņi, um, nevajag arī viņus mest ārā. Problēma ir ar to vienreizējo patēriņu. Nevar lietot lietu, kura mums ir kā cilvēcei maksājis tik daudz, viņu nevar lietot tikai vienu reizi. Tas ir ļoti nu, tas ir bezatbildīgi. Tur ir nocirsti meži, uh, tur ir izmantots tas un tas un tas, un tagad mēs viņu vienkārši 5 minūtes palieto un izmetam ārā. Tā nevar. Maisiņu var aiznest arī uz atpakaļ uz bezatkritumu veikalu vai iedot vai ielikt kādā Facebook grupā. Es jums garantēju, cilvēki paņems ar lielāko prieku. Maisiņus. Jā, <laughs> jā, tas liekas neticami, bet, piemēram, cilvēks, kurš nekad neņem plasmas maisiņu, nu viņam arī kādreiz to plasmas maisiņu vajag tomēr, ja? nu, varbūt trīs reizes gadā. Uh, Tomēr, lai kaut vai peltkostīmu atnestu no baseina nu, mājās, tev vajag plasmas maisiņu, jo papīra maisiņš izjūgs. <laughs> vai ne? Nu, ir lietas, kurām vajag, vai ne? Un, uh, jā, tas var likties smieklīgi, un ko jūs tur ākstaties, jā? Taisnība, plasmas maisiņu pasauli neglābs. Mums tām izmaiņām ir jābūt krietni sistēmiskām, mums ir jā, jāstrādā ar, ar urbjiem un, un lielākām lietām. Bet ir pilnīgi ok nemest ārā maisiņus, bet tad no viņiem ir vienkārši jāšķirās. Viņus vajag laist apritē, nevis turēt mājās. Tur jau sākas tā problēma, jo katram latvietim mājās ir atvilkne vai arī maisiņš, kur, <laughs> kurš ir paredzēts tieši priekš maisiņiem. Jā, ir superīgs triks, ja? Tos maisiņus, viņus nevajag atstāt vientuļus gulēt tur tajā atvilknē, viņus vajag ņemt līdz atpakaļ uz veikalu, un tad tos burkānus, abolus vispār, ja tiešām gribās to maisiņu likt, mhm. ja? nu tad lūdzu, ņemam līdzi un jā. Nē, bet tur ir jāpiedomā. Tad tev ir jāsāk plānot atkal, jā, kad es iešu uz veikalu, man vajadzēs maisiņu. Vajag atcerēties. Refleksa jautājums. Sagatavojam maisiņu ar maisiņiem, kuru ieliekam tieši tur, kur mēs parasti viņus turam, un kad ejam uz veikalu, ņemam vienkārši līdzi gatavu. Hmm. Varbūt tad arī mašīnā, piemēram, varētu turēt. Viss kaut kur. Es, es, es braucu mašīnā. Hm. Manam tētim, piemēram, bija vienmēr skaisti salocīts rimī maisiņš kabatiņā. Vienmēr visās kabatiņās, ja? Mm. Skaists salotīts, jo nedod, nu, kā gadās, vai ne, ka tu kaut kur aizēji un pēkšņi tu iepirkties, ja? Oho, un tev ir skaists salotīts maisiņš kabatiņā. <laughs> Tas arī, Visur, visās kabatiņās. Tas ir arī eko, ekonomiski. Tā kā tagad mums katrā kabatiņā ir sejas maska, laikam. Jā, <laughs> lūk, šis ir liels piemērs. Ja? mēs visu laiku sakām, nu kā tad tagad tur būs, vai es varēšu tomēr, nu, vai man tā sanāks, es taču neaiz, neatcerēšos, aizmirsīšu un tā, ja? Pastieties, nu, maskas mums tagad ir viens, divi gadi, ja? Uh, taču visiem tagad ir kabatā. Dusmojamies kādreiz, kad aizmirstam, vai ne? Mm -hmm. Bet taču iegāja ļoti ātri, vai ne? Nav taču tas tik grūti. Un ar citu tas bats bija arī, piemēram, ar pīpēšanu kaut kādus 15 gadus atpakaļ varēja taču pīpēt uh, visur, ja? Sākumā visi dusmojās, kā tad tagad būs, ka mēs nevarēsim pīpēt tur un tur pagāja divi, trīs gadi, un tas jau likās, o, oh, pasies, tur viņš pīpē, tur kaut kur, ne? <laughs> tā kā mēs kādreiz mazliet esam tādi, nu, mēs nenovērtējam savas spējas adaptēties pietiekami uh, augstu, un mazliet čīkstam. Ir ok, vienkārši vajag, uh, nu, ieiet tādās tā kā uh, rutīnās, un, jā, un tad viss ir, uh, viss sakārtojas nu, ko padomāsim par saviem ieradumiem, ko mēs varam mainīt savā ikdienā, e, savā varbūt ieviest kādus jaunus e, ieradumus, paņemt maisiņus līdzi, bet ne tikai domājot plašāk par lietām, kas mums ir mājās, kuras mēs varbūt neizmantojam vai, vai arī kuras mums vajadzētu, bet varbūt viņas nepirkt. Jā, pilnīgi kaut kā citādi. Jā, nu ir, um, ir visādi sezonālās lietas, ar kurām noteikti var mainīties. Un cilvēkiem nevajadzētu baidīties, mainīties, apmainīties ar lietām. Protams, risks daudziem ir bail, ka tā lieta varbūt atnāks atpakaļ ar kaut kādu tur, nu, jā, bail, ka viņu sabojās kaut kādā veidā. Bet uh, vajag, nu, domāju, godīgi vienoties mums visiem kolektīvi, nu, ka tā nebūs, ka ja kaut kas to lietu notiek, tad mēs nopērkam vai nu jaunu vai salabojam. Un otrs ir tas, ka, nu, vajag varbūt atlaist mazliet ņās to stresu un teikt, nu, ok, nu, Es jau arī pats varētu kaut kādā veidā noskrāpēt viņu vai kaut ko. Ne? Tāda ir dzīve. Labāk, lai kāds lieto, nekā ka viņa sēž skapī nelietota. Hm. Laba tēma, par ko padomāt, klausītāji. Kā tev, šī, kā tev šīs idejas rezonē, nerezonē, ko tu vari pateikt mums, vai arī padalīties par to, kā tu jau veic varbūt šādu te apmaiņu savā draudzē. Mums ir arī kāds zvanītājs. Lūdzu! Sveicināti! Sveicināti es tā klausos pa tiem svečgaliem, jā. Jā. Nu, ideja nav jauna, jo, kad karaliene Viktorija Anglijas stājās tronī, kāpa tronī, viņa pārbaudīja visu saimniecības izdevumus. Jauna meitene, 18 gadīga, un Pilija teica re, re, revīziju, un viņa bija tā, kas pirmoreiz Anglijas karaļinām vēsturē izdeva tādu kā pavēlu savākt visu sveču galus pēc pusdienām. Mm. Par ko teiksim, papildu kalpotāji bija ļoti dusmīgi, jo viņi paši stiep to sveču galu mājās. Ja? Tā kā vēsture nav tālu jāmeklē, ja? tā, tā, tas parādīja viņas taupību, un, lai gan viņai toreiz bija karaliska apanāža 300 tūkstoši mārciņu gadā, ja? kas bija prātam neapverama summa tajā laikā. Tieši. Nu, no nu, otrs piemērs ir izšķērdībai trakais Ludvigs Bavārijas, ja viņam pusdienās dega 2000 sveces telpā. Jā, 15 kalpotāju pusstundu dedzas tās 2000 sveces, jā, ir ko salīdzināt. Tā redz tam svecēm ir labi, paldies jums. Nu, redz, cik interesanti. Paldies, kā jūs sauc? Uh. Mm. Jā, ļoti labs komentārs. Uh, nu, superīgs. Superīgs komentārs, jā. Te uzreiz vairākas lietas pat var pateikt. Uh, nu, protams, ka šīs te idejas nu, absolūti nav jaunas. Mēs drīzāk atgriežamies um, mazliet atpakaļ varbūt uz kaut kādu prātību. Um, jo mums šobrīd tas skrējiens ar to pārtēriņu, to drausmīgo pirkšanu uh, ir bijis mazliet pat traku un ir jāgriež mazliet atpakaļ un um, jāsāk domāt mazliet uh, nu jā, prātīgāk uh, par to liet, lietu lietošanu, arī kad, nu, par tiem pašiem plasmas maisiņiem, ja, uh, tā jau var nav nekāda, uh, nu, tas, tas pār, arī to plasmas maisiņu pārtēriņš īstenībā jau radās tagad pēdējos gados. Jo vēl 20 gadus atpakaļ mums bija viens maisiņš, viens plasmas maisiņš, jā. kur mēs turējām zelta vērtu. Vienkārši gadu. Ne... <laughs> jā, vai ne? <laughs> Nu, labi, varbūt ne pirms 20, bet, nu, teiksim, ok, 25 vai 30, jā. Un tad pēkšņi Likās šausmīgi šiki, ka mums tie maisiņi būs tik daudz, un tas nav mm -hmm. šiki. Um, un runājot arī par tādu uh, efektivitāti vai izdevumiem, viena lieta arī, kur nu, varbūt vērts pieminēt šī brīža laikā ar izdevumiem un enerģijas um, cenu pieaugumu ir eh, energoefektivitāte. Um, es tikai spēju iedomāties, cik šobrīd liela ir enerģijas rēķini mūsu draudzēs un baznīcās. Uh, jo, piemēram, nu, pirms kādiem 25 gadiem, es nezinu, kad tas bija, ja, nu, ļoti sen, kad tika, tik, tika uzcelta Siguldas baznīca, tur bija ziemā tik augsts, ka puķis vāzē sasala. Tas tikai tā kā liek domāt, ka toreiz Es ceru, ka tā vairs nav, kad toreiz tā energoefektivitāte bija ļoti zema. Un, nu, tas ir viens aspekts, arī enerģija, kura, kuru mēs lietojam, lai apsildītu baznīcu, kur viss tas siltums iziet pa logiem ārā. Tas ir gan tāds neprātīgs enerģijas patēriņš, gan naudas patēriņš. Un, protams, ka ļoti grūti ir investēt tādu lielāku naudas summu, lai to lietu salabotu, jo tur vajag lielāku naudas summu jumtam un cienām un logiem un, un tā, ja. Bet jā, bet tas ir tāds viens elements, kurš, es domāju, uh, Eh, mums, nu, īpaši vecākām ēkām, varētu būt eh, nu, ļoti aktuāls, ka vajag uzlabot to ēkas energoefektivitāti un nu, arī apkursu sistēmu, iespējams, investēt kaut kādā veidā. Iespējams, ka tur, nu, protams, to mēs draudzēs īsti varam, tad mēs neatradīsim risināt, tas droši vien, kad ir jau, nu, citā līmenī, vai ne? Bet, jā, bet tas ir vēl viens aspekts, kur mēs noteikti pārtērējam enerģiju īsti, mm, nu, tā neņemot, nu, jā, mēs viņu pārtērējam, ka izmetot pa logārā. Burtiski iziet Burtiski. pa logu ārā siltums. Ja? Nauda arī. Jā. Redz, domājam, enerģija, redzam, nauda. jā. <laughs> jā. Tā kā uh, ir, lietas, ir lietas, par ko padomāt. Un arī man liekas, tas eh, vēsturiskais aspekts, atgriežoties pie tā vēsturiskā aspekta, uh, kad draudzes bija tāds kā centrs, ja, kur, kur satikties un kur kā, mm -hmm. apmainīties ar lietām, tas jau arī ir vēsturisks koncepts. Nav nekas jauns vai neko mēs šorīt uh, mēģinām uh, runāt. Jā, un uh, pie tā vajadzētu arī atgriezties. Īpaši tagad, kad mēs, mēs jau redzam galu šim pandēmijas tunelim, un mēs būsim ļoti izsalkuši pēc eh, cilvēcīgiem kontaktiem, eh, tad man liekas, ka šis varbūt tāds labs eh, starts un starta punkts, kā mm, draudzēs atstāt kaut kādas aktivitātes, kas ir nu, arī vērstas uz videi draudzīgumu, uz, uz, uz lietu aprit, uz pārtēriņu samazināšanu, kopā tikties vairāk, um, Varbūt arī taisīt kaut kādas lietu darbnīcas, kaut vai sveces lietu, varbūt Ziemassvētkiem kopā no pašu saviem galiņiem. Ne? Um, jā, tā ir iespēja arī tād, nu, atjaunot to draudzes sadraudzību un, un tikties, jā. Nu redz, gribējās man teikt, ka pieķersimies nevis pie lietām, pieķersimies pie nu, tur, kur ir jāpieķerās patiesībā, Jā, ne? Tā. kur ir tava manta, tur ir tavas sirds. Arī tā var teikt. <laughs> Pie drauga, tava sirds ir pie drauga, pie, pie tuvākā. <laughs> nu, redz, e, par to mēs arī pārdomāsim. Esam runājuši jau labu laiciņu. Tagad ļausim arī klausītājiem apdomāties un varbūt arī e, vēl kādu ideju piemest šim klāt un attīstīt e, šīs domas, ko tad, draudz, ko tad mēs kā draudze varam darīt, lai domātu viens par otru, par saviem draugiem, par līdzcilvēkiem un arī nu, tā starpā arī par sevi. Kāpēc ne? vai ne? Tad, uh, tad uh, dziesma. Un uh, dziesmas laikā gaidīsim arī tavas idejas, tavas uh, zvanus, tavas īsiņas. Uh, ah, bet dziesma pieķeros pie tevis. Jēzu, es tevis glābs, manus grēkus pārklāts. tevi esmu darīts jauns. Krustā piesaist līdzekļus. Izskanēja divas takas dziesma pieķeros pie tevis un esam atpakaļ rādījām arī Latvijas studijā šodien 17. februārī, kad runājam par nu, tādu efektīvāku un gudrāku dzīvesveidu, ko mēs varētu arī sākt praktizēt eh, savā personīgajā dzīvē un arī draudzēs. Kad draudze var būt kā platforma, kur mēs varam visi kopā to darīt. Yep. Jā. Eh, aicinājām arī kādas konkrētas idejas iesūtīt un eh, padalīties. Un tad eh, mums Pēters raksta, ka draudzes priekšnamā varētu būt leduskapis, kur atstāt pārtiku, ko zinu, ka nav spējuši izlietot, un galdiņš, piemēram, laikrakstiem, ko vairs nelasu, bet citi nevar atļauties. Bet vai doma ir tikai par to, ko man vairs nevajag? Nu, tur var būt dažādi, bet šīs ir citu, ļoti labas idejas. Um, gan par to um, tad, tā kā pārtikas skapi vai par uh, žurnāliem un lietu tādu apmaiņu, ar pārtikas skapi mm, gan vienīgā problēma, nu pat nē, ok, tā nav problēma, bet tur vienīgais tāds elements ir, ka viņu ir jāreģistrē PVD pārtikas un veterinārijā dienestā. Maz, maz drusciņi vieglāks variants ir mm, tas uh, variants, kas šobrīd, piemēram, ir bijis, man liekas, ilgu laiku Jēkabā katedrālē, ka ir tāds pārtikas gross, kurā var atstāt tās lietas, kuras, um, kuras pats, nu, vai tu redzēsi, ka neizlietos vai gribi vienkārši kādam atdot, uh, bet daudz vieglāk ir Facebook grupā īstenībā. Uh, piemēram, nezinu, gadījās, nu, ka jums atnesa kāds draugs, piemēram, tur kaut kādu, es nezinu, zemes riekstu sviestu vai kaut ko, viņš, viņš galīgi negaršo. Mēģinājāt, nesanāca. Vienkārši ielika, hei, hei, nu kurš grib? Es, es tikai ar vienu karoti iebraucu, viņš ir attaisīts vaļā, bet varbūt, ka kāds tomēr grib apēst. Mm. Un nejusties, vai, nejusties kaut kā slikti, tas ir īstenā, mums ir jājūtas, eh, nu, mm, labi par to, ka mēs negribam to lietu laist vējā, un iespējams, ka kādam ļoti garšo tas zemesries sviests. Um, un, jā, un žurnāli un, un citi lasām vielu tieši tā, mm, ir ļoti, nu, mēs taču zinām arī šobrīd ļoti daudziem cilvēkiem ir grūtāk samaksāt rēķinus un iet grūtāk, un varbūt, ka tas var kādam sagādāt lielu prieku, ka tur uzrādās kaut kāds žurnāls, ar kuru var eh, nu, laiku uh, padarīt īsāku. Jā, nu tās lietas, jā, tās, tās konkrētās lietas un iniciatīvas, protams, katrai draudzēji var būt savādāks telps un savādākas iespējas, bet jā, bet tās ir tādas konkrētas, tādas lietu plaukts, um, kur var atnest kaut kādas mazās lietiņas, kuras pašam vai nevajag, vai tur, nezinu, trauciņi vai podiņi, protams, lai tas neizvērš viss eh, pa tādu mm, mazliet tirdziņu, ja, bet ir jāsako līdzi, ja, bet nu, lietu apmaiņa, lietu biblioteka, varbūt nedēļas nogalas kaut kādi aktivitātes, tematiski nu, Facebook tirdziņi vai, vai tiešie tirdziņi, vai sanākšana kopā, visas tādas ļoti konkrētas lietas, kur, kurš draudzē veicinātu lietu apmaiņu. Mums ir arī zvans. Labdien, lūdzu! Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribēju pajautāt jums, kur pazuda tas raidījums, e, e, kur varēja, nu, apmainīties parādīju e, Latviju. Jā. Jā, tas bija ļoti labs raidījums. Tad jau varēja var sarunāt ar cilvēku, un kas ir vaj, vajadzīgs, var atdot. Es arī atdevu vienai kurpes pilnīgi jaunas, mēs satikāmies. Bet ledus skapis es neatzīstu. Ja būtu vajadzīgs baznīcā iekšā, kādā citā telpā vai ko, bet baznīcā, nu gan ledus skapis nebūtu vajadzīgs. Un arī mums ir kaste, kur var visu nonest produktu stāvus, ja? un arī citi paņem visus, un citiem netiek nekā. Bet, eh, nu, tāds ir jūsu domas, bet leduskams gan nē. Mm -hmm. Ar atvērtu vēl, ja produktu kaut kas atnes noliek, nu tas nekur neder. Mm -hmm. Jā. Paldies, ka uzklausījāt, un vat, ja tu atgriezt atpakaļ to raidījumā, gumta vadīja Ziemeli. Jā, paldies, Marciāna. Paldies par zvanu un paldies par atgādinājumu. <laughs> jā, jā. visu labu, laimīgi. Jā. Paldies, paldies jums ar laimīgi. Jā, nu ar leduskapu ir tā, ka, protams, ka gluži jau neliksim mēs viņu uh, um, baznīcas varbūt priekšnamā. Protams, ka, kā jūs teicu, katrai draudzēji jau ir jāskatās, kādas viņiem ir tās telpas un cik liela ir, un kādas ir iespējas. Uh, protams, ka tam visam Tā lietu apmaiņa ir jābūt eh, tādai cieņpilnai, lai, lai visiem ir prieks un lai visiem arī patīk. Um, ir vietas, kur ir jaukas draudzes mājas, kur to var izdarīt. Ir, ir dažādas, dažādas iespējas un eh, dažādi risinājumi, bet eh, ļoti labs ierosinājums par, par lietu apmaiņu, jā. Zini, kur ir, kas man tagad tāds ka aiz katras tādas labas idejas, aiz labas iniciatīvas stāv kāds, nu, kāds viens vai divi virzītāji. Jā, jā, jā. jā. Jo tad minēja arī, tas, tas, tas bija, man liekas, žēlsirdības maratons vai kaut kas tam līdzīgs. Tas, tas, tas, tas raidījums, kas bija rādījumā arī ēterā, piekrītu, bija labs, bet, nu... Uh, vajag cilvēku, kas to darīs un vadīs. Jā, nu jā. Uh, tas ir tāds secinājums arī ne tikai draudzēs, bet visur citur, kur tie uh, skapji vai plaukti vai, vai kāda tā iniciatīva būtu, tur vienmēr vajag vienu cilvēku, kas pieskata un to lietu dara. Uh, un, nu, jā, draudzē varētu būt viens vai divi vai pat trīs šādi uh, vides vēstneši, uh, kas eh, šo, par šo lietu deg un kuri grib to virzīt uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja to lietu nepieskat, tad viņi tiešām pārvērš, nu, tur tādu, mm, tur ir risks, ka ir nesakārtots vai nav, vai tomēr, nu jā, vai tomēr iztaistā labi un skaisti un, un ka, kāds, ka kāds pieskata, tas gan. Um, jā, tā kā uh, katrai draudzē varētu būt tāds, nu, vidas vēstnes vai vairāki vides vēstnesis, tā ir ļoti laba lieta, par ko domāt. Un starp citu, tagad, kad mēs e, ejam, daudzas draudzes iet arī um, sinodālo ceļu, mēs domājam par sevi, par savu draugu, par to, kā mēs darām lietas, kas, kas mums ir aktuāli. Viena no šīm aktuālām viet, lietām taču galu galā ir, kā palīdzēt viens otram, kā darīt dzīvi labāku viens otram un kā arī nu, būt, būt noderīgiem sabiedrībai. Jā, un šī ir ļu, viena ļoti konkrēta lieta. Un arī um, tajā ikdienas darbā, ko mēs Zerovēs Latviju veicam ar jauniešiem, mēs redzam, ka iznāk, ka jaunieši ir tie, kas ir uh, itin visās vietās vis, vismotivētākie, vai tie būtu, vai tā būtu Rīga, Liepāja, Līvāni vai Rēzekne, jaunieši ir tie, kas ļoti bieži to lietu iniciatori. Tā kā um, šī ir kārtējā reize, kad um, jaunā paudze ir mums iemaucīt kaut ko jaunu un arī ļoti aktīvi iesaistīties kaut ko darot. Tā kā, ja šobrīd mūs klausās vai nu jaunā paudze vai kāds uh, draudzes gans, kurš nezin, kur iesaistīt jauniešus, lūk. Jā, lūk, bet, bet tie var var būt arī, te, ne, nediskriminēsim, tā var būt arī uh, vecākā paudze vai vidējā paudze, tas nav tikai jauniešiem, bet es tikai, es tā saku, ka jaunieši parasti tie, kas vis tie motivētākiem, bet tas var būt ik, jebkurš ļoti motivēts draudzes loceklis. Nu labi, tad vecumam nav nozīmes. Vecumam <laughs> galīgi nav nozīmes, ne. Jā, mums ir arī klausītājā ziņa, lai slavēts Jēzus Kristus ko var iesākt ar mieram tuvu grāmatiņām, kuras jau sen ir izlietotas pēdiņās. Pazīstu cilvēkus, kam mājās stāv veselas kaudzes ar šīm grāmatiņām, un cilvēki nezina, kur tās likt, lai svētīga diena raksta Ilze. Šis ir ļoti grūts jautājums. Man eh, šeit, šeit man nav atbildes, diemžēl. <laughs> Varbūt kādam citam klausītājam ir ideja vai atbilde, ko mēs varam darīt ar šīm grāmatiņām. Ārā it kā mēs, nu pareizi, ārā atkritumos gluži nevar mest, vai ne? Varbūt kaut Šis kā var... ir ļoti grūts jautājums, um, jo nu, no vienas puses mm, varētu jau viņas kādam atdot, un neskatoties ne uz laiku, ne uz datumiem, tur ir daudz svērtīgas pārdomas, ko varētu lasīt un pārlasīt. Bet um, Nu, lieta ir tāda, ka tagad jau dažiem mājās to grāmatiņu ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Pat daudziem gadiem sakrājas. Jā. Ļoti daudz, jā. jā. Un te būtu jāprasa droši vien, ka padoms um, kādam arī varbūt, jā, nu, kādam priesterim, ko mēs varam darīt ar Dievu vārdu, kurš ir izprintēts uz papīra. Jā. jā um, es domāju, nu, Iespējams, ka vislabākā atbilde ir, diemžēl, makulatūras konteiners. Vai arī, nu, piemēram, tagad domājot, man tā, tā nāk tās idejas, ja, ja mums ir draudzene, piemēram, es zinu, ka kādam citam manā draudzē ir, eh, nu, piemēram, kurinātava. Grūti var, būs. Vai tās var dedzināt? Gr vi, man ir aizdomas, ka viņas dikti labi nedegs. Uh, eh, ne, un jebkurā gadījumā um, no tāda vidas viedokļa labāk ir tomēr pārstrādāt, jo tas nozīmē, ka šo, pa, šis papīrs kļūs vēlreiz par papīru. Hmm. Un, um, tas nav slikts variants. Papīrs ir uh, jā, eh, tādā ziņā labāk tomēr viņu laist vēlreiz apritē. Ja mēs skatāmies uz sadedzināšanu, sadedzināšana ir enerģijas radīšana, bet viņa tā nav pārstrāde. Jo vairāk mēs laižam uz aprit vienu to pašu materiālu, nu, papīru tur miljonus reizes nepārstrādāsim, ja? bet ja viņš nonāk papīra konteinerā, viņš tiek uh, radīts, tas ir, viņš, viņš pārtop jaunā papīrā vai kartonā vai, vai materiālā. Tā kā, no, nu, diemžēl, bēdīgi tā varētu būt, bet ja mums ir runa par lielu apjomu, um, lielu apjomu, tad varētu būt tā, ka, diemžēl, papīra konteiners ir, nu tā, optimālākā vieta, bet varbūt, ka šis ir jautājums, par ko vajag nu, tad beidzot parunāt, jo mēs esam ļoti, ļoti, ļoti daudz tādu, kuriem mājās ir. Jā, es zinu, ka šīs, šis jautājums jau ir sen, ko tad darīt ar tām grāmatiņām. Jā, nu šeit viens lasītājs arī saka, vai ne, uh, klausītājs. Ka, jā. jā. Viņš saka, ka var, uh, grāmatiņas ir jāsadedzina, jā. nedrīkst. Uh, jā, es saprotu šo aspektu. Es ļoti labi saprotu šo aspektu. Uh, um, jo man pašai nesanācās um, um, pieņemt lēmumu, ko darīt ar lielu daudzumu um, papīru, uz kuriem ir uh, sprediķi izdrukāti. Um, mūžībā devās mans tēvs, priesteris, <laughs> pareizticīgais, jāprecizē, un uh, nu, bija jāšķirās no ļoti daudziem viņa sprediķiem, un to apjomu nevarēja sadedzināt. Uh, un īpaši, domāju, tas pats ir ar vienam tūlu grāmatiņām, uh, redziet, tas ir tik kompakts, eh, viņš ir tik kompakts, ka jums tur vajadzēs eh, nu, profesionāli krāsni. Es saprotu šo aspektu, kad, nu, tāpēc es arī saku, varbūt, ka mums ir jājautā vārds, eh, jājautā viedoklis priesteriem, ko šajā situācijā darīt, bet, ehm, bet jā, tas, tas ir grūts jautājums, par to mums vajadzētu varbūt parunāt atsevišķi pat. Jā, te mums vajadzētu kādu teologa vai priesteru, jā, priesteru viedokli. Bet priesteris Pēters raksta, ka mieram tuvu var uz pārstrādi atdot, kā arī, e, ja neatdod uz pārstrādi, tad e, cietumos, pansionātās, slimnīcās arī var iet e, veciem mieram tuvu, un tur cilvēkiem ir, nu, noteikti arī laiks viņus tiešām izpētīt, lasīt un, un Jā. pārlasīt. Jā. Mums Nora. Nu, arī, arī raksta, lai slavēts Jēzus Kristus, pārvācoties visus mieram tuvu saliku papīra šķirojamajā konteinerā. Diemžēl nebija cita varianta. Jā, nu, redziet, um, ja mums priesars Pēters saka, ka tā drīkst darīt, tad uh, šis ir vislabākais variants, jo tas nozīmē, ka šiem mieram tuvu kļūst par kaut ko citu, iespējams par jauniem mieram tuvu. Vai ne? Iespējams. Iespējams. Nu, lūk, uh, tas, tas tiešām ir uh, aktuāls jautājums daudziem. Bet mums laiks jau tā kā rīt uz raidījuma noslēgumu. Maija. Jā. Nu, Nu, zvans mums ir arī studijā sasniedzis. Lūdzu, labdien! Es jūs vēlreiz patraucēšu. Jā, Marcēna. Jā, priesteris teica tā, ka vajagot zemē ierakt viņas arī. Mieram tuvu? Jā, mieram tuvu zemē var ierakt un, un, un sadedzināt. Man arī bija ļoti, ļoti daudz. Es atdevu draugiem te uz sauriešiem un viņi paņēma, viņi ieraka zemē. Un tagad es atdodu uz pensionātu. Man mm. viena draudzene nāk, un katru reizi pēc katru mēnesi es atdodu. Jā. Nu, paldies. Jā, paldies, ka uzklausījāt. Paldies Visu par labi. jūsu zvanu, jā. Nu, re. Nu, es zinu, ka tās eh, tieši medaljonus vai, vai, vai kaut kādas svētbildītes vai tādas lietas, nu, jā, tas nav īsti gluži nemetams ārā, mm -hmm, ne mhm. pat sadedzināms, neko. Nu, tu, to tā kā var nu, kaut kad ja viņš tā kā sadalās zemē, vai ne? Ko, ko saka Zero vēst pārstāvjiem? Uh, nē, nu, ar, tā. Mums jau šeit iz, tāds scenārijs ir tā kā sazīmējies. Ļoti pareizi arī klausītāji saka, pirmā lieta tomēr ir tā tad atdot kādam. Jā. Pirmā lieta vedam tātad vai no nu spansionātu vai, vai atdodam draugiem. Pirmā lieta ir atdot kādam citam, pārlasīt, vēlreiz lietot. Ja tas mums neizdodas, tad tomēr klausam priester Pēteri un nesam uz pārstrādes konteineru, lai šiem mieram tuvu kļūtu par jauniem mieram tuvu es tiešām domāju, ka ļoti, ļoti grūti būs viņu sadedzināt. Ja kāds ir mēģinājis, tie, kas, tiem, kam ir mājās krāsnes un regulāri dedzina, tas ir dikti grūts darbiņš. Ja jums ļoti daudz viņi, tas ir gan neiespējami. Mm. Un zemītē rakta atkal ir tā, nu, ka ņemiet vērā, ka viņam tomēr ir tāds glancēts vāciņš un tinte, un kamēr viņš pārstrādāsies, tas ir viens, bet tos, tās jau ir tomēr tādas mazliet toksiskas lietas. Labāk, lai viņš iet uz to konteineru un lai tur speciālisti tiek galā ar visām tām tintēm un visu pārējo, uh, kas to materiālu padara tomēr toksisku. Hmm. Zemītei, ne, zemītei, zemītei būs grūti ar, ar mūsu papīru. <laughs> Jā, es arī zinu, ka nu, laukos kādreiz pirms kaut kādiem daudziem gadiem nu, nu, mēs arī vispār dedzinājām lietas ārā. Lapu kaudzē, piemēram. Jā, nu, un tur, diemžēl, problēma ir tāda, ka nu, tur izdarās tādi nu, toksiski, toksiski toksiski dūmi, kurus mums tomēr nevajag. Labāk ir, um, labāk tomēr ir nodot uz pārstrādi, lai tas viss iet tomēr apritē pēc iespējas vairāk un ilgāk, nekā ka mēs viņus sadedzinām, radam toksiskus dūmus, Un, un nu, sanāk, paši sev kaitējumu nodaram vairāk paši nekā. Sev, jā, paši sev nodaram kaitējumu. labumu. Jā, tieši tā. Bet šaujam paši sev kājā. Tā tieši tā, <laughs> tieši tā. Un, um, nu, es varbūt atgādināšu visiem, ka mums ir eh, tomēr um, lieliskā pāvesta encyklika Laudāto Si, kas mums visiem atgādina, cik tas ir svarīgi nedarīt pāri arī tomēr mūsu planētai. Svarīgi tas gan, bet, bet lapas, ja bišķiņ piešķi, pies, pieskāros netieši lapu kaudzēm un uh, tam, uh, Jā. ko, ko tad darīt ar kompostēt. Nu, tur ir vairākas lietas. Um, Viena lieta, kas mums piemēram Rīgā nesen ir izkristalizējusies, es tā skatos, um, um, mēs kaut esam dikti kļuvuši ar tādu lapu vācēju. Um, tagad lap, lapas, lapas patoloģiski vācam, lapas ir tie lielie tagad kalni ar maisiem, lapas vācām, nu, lap, traki, traki daudz vācam uh, lapas. Pirmā lieta ir, lapas var arī palikt uz zemes. Nekas nenotiks. Um, bet neskaisti taču. Jā, bet, nu taču padomāsim ir tā sanācis, ka kokiem ir dotas lapas. Vai mums te ir darīšana ar kaut kādu mazo bērnu? Nu, taču nē, ja kokam ir iedotas lapas, tad tam ir kaut kāds eh, nu, iemesls. Um, Protams, kad ir dažādas lapas, ja kļavu lapas, viņas noklājas tā, ka pēc tam tur nekas vairs neelpo, ja? bet mazās lapas, eh, zem tām lapām kāds dzīvo visu ziemu, pārziemo, eh, tad tur ir vesela cita dzīve – Un, um, dažkārt šajā dzīvē ir labāk pat neiejaukties. Ļaujiet viņiem dzīvot, ļaujiet viņiem pārziemot, visiem tur tiem tārpiņiem, um, babolītēm, visiem pārējiem. Viņiem taču arī vajag mājiņu. Un tad šī ekosistēma kaut kā ir radīta tā, lai tas viss nodrošinās, viņš mums var garantēt. Pamēģiniet vienu gadu nenovākt savas mazās lapas, kaut kādus tur um, bēžu sābeles, apsis un kaut ko tamlīdzīgu, nekas nenotiek pavasarī viss ir labi, ok, kaut ko jūs tur nogrāpsiet, bet uh, nekas dramatikas nenotiks. Nu, un tad otrs ir, nu, ja jums ir tās lielās lapas, un tur var mazliet, protams, palasīt, nu, saliekat viņas uh, kaudzē, kompostu kaudzē. Tur var arī akar mazliet viņas palasīt, kā labāk kompostēt, bet tā doma, ka mēs viņas kaut kur, nu, ja tad tiešām, tiešām, tiešām, tiešām, tiešām, nu, tad liekat tajos maisos un vedīsim arī uz poligonu, vai ne, tur dedzināt vai pārstrādāt, nu, ne dedzināt, bet pārstrādāt, bet dedzināt mājās, tas ir tāds, eh, nu, jā, nu, iegājies ir dikti, bet nevajag. Ceļšķi pilsētā, pēc tam pilna pilsēta ar dūmiem. Jā. Nu ko, es ceru, ka šī neilgā īsā raidījuma laikā varbūt mēs esam vairāk uh, mudinājuši, ierosinājuši kādu e, padomāt par to, ko mēs varam darīt savās draudzēs. Ar, Jā. ar lietu apriti ar lietu apriti un būt nevis patērētājam, bet arī devējam un tādam cilvēkam, kurš domā ne tikai par sevi, bet arī par citiem un arī par savu draugu. Par draugu kā platformu, eh, kura, kura var mums būt, nu, kurai, kurai mēs varam arī palīdzēt. Ne tikai vienkārši iet uz turieni, tā kā aiziet uz misiju, pabūt un iet mājās. Nu, bet nu, tā kā saņem garīgo, bet arī praktisko palīdzību viens otram sniegt. Kā, kā Godīgi sakot, es tagad atceros, ja pirmotnējās kristiešu kopienas mm -hmm. Bībele, kas ir rakstīts Bībelē. Lai jums viss ir kopīgs. Nu re, Lai jums kop... viss ir kopīgs. Arī kopīgs urbis, uh, sūspiede, nekāda vaina. Kopīgas bērnu mantiņas. Jā, tas nekas, ka ne? kaut kas saplīsīs. Tā gadās, pašam arī var saplīst. <laughs> <laughs> Jā, tā kā tā, nu, paldies, Maija, ka tu atradi tiešām šajā rītā laiku, lai mums dotu tādu impulsu Paldies vienmēr ar prieku. Ļoti interesanti vienmēr parunāties. Paldies visiem! Jā, un paldies klausītājiem par iesaisti, par zvaniem, īziņām un par klausīšanos, lai jums eh, svētīgi atlikusī diena!